وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله جل في علاه مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين وقال الله جل في علاه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد رضي, رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا فمن يا رسول الله قلنا اليهود والنصارى قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن او كما قال عليه الصلاه والسلام ندوق كتابه ايمان قضيه inayoendelea katika miji kadhia ya kimataifa waislamu wote duniani wanahuzunika kwa sababu ya kudhulumiwa kwa ndugu zao ambao mafungamano baina yao na wao ni kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah na pia vile vile miongoni mwa biqa'i mubaraka sehemu tukufu Masjidul Aqsa ambayo waislamu walioko haulaha wanauawa kifo ambacho hakina huruma. Hii ndio kadhia inayoendelea, na sisi Waislamu wote tunashiriki kuumia na kuelekeza husni yetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aweze kuwanusuru ndugu zetu. Lakini mimi tazungumza hii kadhia kwa upande tofauti. Allah jalla waala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين pindi ewe Muhammad utakapofata matamanio ya wale ambao alyahuda wanasara au almushrikin pindi utakapofuata matamanio yao baada ya kupata uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala basi wewe pia utakuwa ni katika wale walio zidhulumu nafsi zao Allah jalla wa ala anamuonya mtume sallallahu alayhi wasallam na kumkataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuto kufata matamanio ya Mayahudi na Manasara. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaeleza katika hadithi akisema kwamba latattabi'anna sanana man kana qablakum, mutafata nyendo za wale waliokuwa kabla yenu, shibran bishibrin shiburi mpaka shiburi moja dhiraan bi dhiraa mpaka na dhiraa yani kila hatua mtakuwa mnawafuata hata lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh mpaka pale ambapo wataingia katika shimo la burukenge na nyinyi pia kwa sababu mwafuata mtaingia katika shimo hilo Allah akiwaelezea ibadu rahman waja wa Allah subhanahu wa ta'ala akasema alladhina la yashhaduna zur Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akifasiri aya hii alladhina la yashhaduna zura asema ruya an ba'd as-salaf أن معنى الذين لا يشهدون الزور هي أعياد المشركين wale ambao hawashuhudii zur akieleza kushuhudia zur ni kuwa hao waislamu au ibadu wa Allah subhanahu wa ta'ala wao hawasherehekei sherehe au hawazifanyi sherehe za Mayahudi na Manasara kuwa ni sherehe zao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingi ibada Allah ameeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Waislamu waumini wasifanane na Mayahudi na Manasara hata katika jambo dogo sana usifanane na Mayahudi na Manasara amesema sahabi qala marra bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa ana jalis amepita mtume sallallahu alaihi wasallam amenipitia mimi na mimi nilikuwa nimeketi mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ataqudu qa'data almushrikina unakaa kikao cha mushrikini alikuwa amekaa vipi asema wadatu yadi niliweka mkono wangu watakatu alaiha na nikategemea mkono wangu wa kushoto khalfa dhahri nyuma ya mgongo wangu watakatu alaiha na nikategemea akapita mtume sallallahu alaihi wasallam akanambia atakudu qadat almushrikin unakaa kikao cha mushrikin unafanana na mushirikini wanapokaa na wewe unakaa kama wao akamkemea mtume alayhi salatu wassalam hadithi nyingine mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna alyahuda wan nasara la yasbiquna shuurahu fakhalifuhu mayahudi na manasara wanapokuwa watu wazima wakatoka mvi hawatii hina hawatii hina ambao ni rangi inaotiwa sasa nyinyi waislamu mnapokuwa watu wazima basi tieni hina kwenye ndevu zenu, tieni hina kwenye nywele zenu, pindi ambapo zimetoka zile sheba, zimetoka zile mvi, basi tieni hina, kwa sababu Wayahudi na Manasara hawatii hawati hina. Mtume sallallahu alayhi anaeleza tena, anasema inna alyahuda wan nasara la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim fakhalifuhum, Mayahudi na Manasara wakisali hawaswali na viatu wao hawaswali na viatu wala hawavai kofu au hawavai soksi wakiswali basi nyinyi waislamu mkiswali fakhalifu vaeni soksi na baadhi ya nyakati sehemu zikiruhusu swalini na viatu ili muwe tofauti na mayahudi na manasara mtume alaihi wasallam tena anaeleza la taakulu fi aniyati aldhahabi walfidda la tashrabu fi aniyati aldhahabi walfidda ولا تاكلوا في سحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخره waislamu mnapokula chakula na mnapotumia vikombe kwa kunywia maji basi msitumie vikombe vya dhahabu na fedha kwa sababu hilo ndilo wanalolifanya Mayahudi na Manasara kutumia vikombe vya dhahabu na fedha, wao hayo wanayafanya hapa duniani hao, au hayo ni katika faida zao hapa duniani, walana fil akhira, lakini sisi tutakula akhira na tutakunywa akhira kutumia vikombe vya dhahabu na fedha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kuhusiana na kuwakhalifu Mayahudi na Manasara anasema khalifu mushrikina wa khalifuni mayahudi na manasara na mushrikina kaeni tofauti na wao msifanane na wao kisha anasema wafiru liha wachieni ndevu wahfu shawariba napunguzeni masharubu ili mayahudi na manasara wanaachia masharubu lakini ndevu wanafanyaje wanazinyoa. Sasa nyinyi Waislamu, achieni ndevu, ma, masharubu yapunguzeni. Naja kwenye pointi sasa, baada ya kutaja hizi aya zote na hadithi za Mtume saw sallam, pointi ninayotaka kuizungumza sani hii, sisi leo tunaumia kwa kudhalilika kwa ndugu zetu waliokuwa Filistini, ndugu zetu wanauawa lakini sisi huku huku tunawakumbatia hawa ambao wanawaua ndugu zetu, kisha huku tukisimama tunasema kwamba angalia, wale hawazungumzi, labda viongozi ambao wameamua kunyamaza kwa kuangalia mazingira na hali, labda nchi ambazo hazijasema neno, labda nchi ambazo zinapitisha majambo yao chini kwa chini. Sisi tunasema kwamba wale angalieni wamenyamaza na, na ndugu zetu wanauawa wa Filistini. Waislamu wengi leo ukiwasikia wanazungumza hivyo. Sasa mimi niko kwa upande ambao Muislamu huyu ambaye anayesema mazungumzo haya kisha kesho anasimama au kesho anaonekana kwamba ni miongoni mwa watu ambao wanawasapoti mia Mayahudi. Sasa niulizeni, wanasapoti vipi Mayahudi? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, naanza na mfano wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wafiru liha, wachieni ndevu, wahfu shawarib, punguzeni, kateni masharubu. Mbona Muislamu wewe huweki ndevu? khalifu wa wakhalifu sasa wale wale maadui wale wa Allah wao wakhalifu kana wao tofauti wao mbona unanyoa ndevu kwa nini muislamu ananyoa ndevu ama khalifu mushrikina haja wakhalifu mushrikina taib utasema nanyoa ndevu 80% ya waislamu wananyoa ndevu lakini katika wao fanya 10% wameajiriwa labda serikalini, licha ya kuwa sio dharura ya wao kunywa ndevu. Haya, wale wengine ambao hawana ajira au wako na ajira zao za kujitegemea, wako na shughuli zao, kwa nini wewe unanyoa ndevu? labda kwa sababu nipendeze, nikinyoa ndevu nitakaa vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri kuliko watu, lakini Mtume wasallam alikuwa akiachia ndevu mpaka masahaba radhiallahu anhu walikuwa baadhi ya nyakati wakimwona kwenye sala anazungumza maneno matamshi fulani, wanahisi mtume anazungumza kuona ndevu zinacheza. Sheikh Muhammad al-Amin Shamkiti rahmatullahi alayhi akizungumza aya, akifasiri aya ya ibn um la takhudh bi lihiyati wala bi rasi inni khashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam tarqu biqawli, anasema alladhina fatahu albilada wal amsar الذين فتحوا البلاد walamsar كلهم kanu ashabu اللحى masahaba wote waliofungua miji tukapata ile izza utukufu hakuna hata mmoja katika wao alikuwa kinyoa ndevu yake wa kwa nini wanyoa ndevu muislamu tuumie tuumie na Filistini lakini kabla ya kuumia na Filistini kama wewe muislamu umechukua hatua gani tuache kwenye kunyoa ndevu tuje kwenye topic nyingine wewe umeishi miaka 80 au miaka 60 hujasoma hata hata hujakaa darasani hata mara moja ukasoma dini yako ukafahamu na watoto wako pia wote hawasomi dini na wewe labda Allah amekufunga kwa sababu labda huo mtihani Allah amekupa unawapeleka watoto wao watoto wako masuli mashallah mazuri sana tena wengine sasa hivi wako Tanzania wanasema hatutaki tena mfumo wa Tanzania tunataka Cambridge unajua Cambridge huo ni mfumo ambao unatumika nchi za Kiingereza za uzunguni huko wao watakutumia hapa hivi watoto wawe huo unatofautiana na unakubalika dunia nzima Cambridge analipa gharama kubwa sana wallahi wabillahi watallahi shilingi elfu ishirini ya ada ya mwalimu wa madrasa hailipi jamaa tuko serious shilingi elfu ishirini sisi hatuwazungumzii masakini ambao hawana kitu tunawazungumzia waliokuwa na kitu shilingi elfu ishirini ya ada ya mwalimu anashindwa kulipa sasa ukisema nasimama mimi na Filistini na wanatudhalilisha. Wewe umetumia hatua gani? Umewakhalifu wapi Mayahudi na Manasara? Na ukiona akiingia na watoto wake anamwambia oh, oh, oh, oh, John, come, come, come here my son. I want to tell you something. no, eh, you know. Hata ile ile ile kuzungumza naye Kiswahili hauna aibu. Ule Muislamu anaumia na Filistini, lakini ikifika katikati ya makafiri ile kuzungumza kile Kiswahili pia una aibu umekaa ukamsomesha mtoto wako wewe eh, dini ya Allah, basi mpe hata kidogo, lakini umekaa ukampa izza na, na, na lugha ya Kiarabu. Unamwona jifanya za Kiingereza hajui lolote, lakini ili mradi nisijasoma, lakini mtoto mashallah, sio mashallah, tumepafadhilisha kule, na ndio wakapata nafasi hawa maadui wakatumaliza baada ya sisi nyoyo zetu kuzifunga na wao tubadilishe misimamo yetu sisi kwanza wa hapa Tanzania, kisha baadaye Allah jalla wala tuletee nusra Filistini. Wewe umeona Filistini huko mbali, hapa Tanzania umefanya nini wewe? Hiyo ni mfano wa pili. Natoa mfano wa tatu. Angalia vijana wa Kiislamu miaka 18 20 25 30 angalia makafiri walipofanikiwa kumtoa binti ndani ya nyumba izza ya waislamu wa sahaba radhiallahu anhum sahabiyat radhiallahu anhunna walikuwa ndani ya majumba yao angalia makafiri walipofanikiwa kumtoa binti wa Kiislamu ambaye amekuwa akikaa ndani ya nyumba ya wazazi wake, wakampeleka huko, hapo wampeleka mtoto wako huko yule. Hujui hali yake, hujui maisha yake, hujui anaishi vipi, lakini watu wakwambia, lakini mtoto anaharibika, utafanyaje? Utafanyaje? Umeshindwa, nafsi yako yote umeshaiegemeza kwa wale halas. Hatuwezi kupata izza ni lazima kwanza sisi wenyewe tujitambue tuamue kurudi katika dini yetu ambayo Allah ametuweka subhanallah wallahi si mara moja si mara mbili unaweza ukapanda gari la abiria ukamwona asiyokuwa Muislamu ameshika Bible anasoma Bible tena mwenyewe yuko serious na Bible lakini unamwona Muislamu hata una haya kufungua mushafu au haya kufungua mushafu nga akasema anasoma basi usifungue Mushaf simu leo zipo zina musa umuone muislamu ameamua anasoma Qur'ani yake kutoka zake Bagara mpaka kufika town ati una haya ikiwa kufungua Mushaf wewe una haya wewe utaweza kuusimamisha daula ya Kiislamu utaweza kuwanusuru ndugu yako ndugu zako Palestina utaweza kusimama na ndugu zako au ni maneno tu tusidai mambo ambayo tuko tofauti yani wewe maisha yako ukijiangalia unapoishi wewe kama wewe maisha yako kila siku je unawaunga mkono wale mayahudi au unawakhalifu wale mayahudi aqulu ma tasma'un wastaghfirullah الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حديث مبكلي عن عمر رضي الله عنه عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام mtume anatueleza kwamba msininyanyue mimi zaidi ya kiwango alichoninyanyua Allah kama wanavyomnyanyua manasara walipomnyanyua manasara Isa mpaka wakamuita ni mtoto wa Allah baadaye wakadai kuwa ni Mungu au ni Allah mimi ni mja semeni tu abdullahi wa rasuli mja wa Allah na mtume wa Allah baadhi ya waislamu ambao wana mirengo tofauti walipoona kwamba manasara wanasherekea mazazi ya ya Yesu na wao wakasema hapana, sisi tutasherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameyatoa wapi mazazi ya Mtume? yako kwenye vitabu? Hakuna kwenye vitabu. Mazazi ya Mtume wameyatoa baada ya kuona manasara, si wao wanasherekea Krismas, na sisi basi tuwe na sherehe ya mtume wetu alaihi salatu wassalam. Hao wanaopiga maulidi wangapi leo? Hao wanaopiga maulidi wangapi? Kwa nini wanateka sherehe ambayo asili yake wamewaona Mayahudi na Manasara wakisheherekea na wao ndio wanasheherekea? Ikaendelea hivyo mpaka leo, baadhi ya Waislamu ikifika tarehe fulani ya kuzaliwa mtoto wake unamuona anaimba happy birthday to you. Wewe Muislamu, wewe unaimba happy birthday to you? Wewe watoto wako waimba happy birthday to you? wewe unawatia nini kwenye kifua hawa watoto wewe leo ndio unaelalamika kwamba mayahudi na manasara wametuvamia leo wewe unakwenda na mila zile zile watoto wako mke wako familia yako wanasherehekea birthday tu na wewe uko hapo ndani ya nyumba waislamu wangapi leo wanaita happy birthday waislamu wangapi sisi tuzungumzie makafiri tunazungumzia waislamu waislamu tunasherehekea happy birthday ambayo happy birthday ni ya makafiri si ya waislamu hiyo ni mila yao wao sio mila yetu sisi mtume sala wa wasallam aliwakataza masahaba na akatukataza sisi tusiwafuate mayahudi na masala hata kwenye kukaa kwenye nywele na ndevu zinapokuwa zimetoa mvi, basi Muislamu apake apake hina, ili akionekana kana yule Muislamu. Leo wewe Muislamu, wewe unasherekea happy birthday, Muislamu huyo miaka 30, 40, 50, kijana na watoto wake wanasherekea happy birthday, na yeye anafurahia hilo, na wanakosa kwenda madrasa siku ya happy birthday, halafu huyo huyo anasimama upande na kwambia nyinyi waislamu hamuna lolote ndugu zetu wanadhalilika kule wanauawa wanaumia wewe umefanya nini wewe hivi wewe uko serious hizo ni madhahiri za wazi sasa njoo kwenye mavazi waislamu wanapovaa mwangalie kijana wa Kiislamu alipovaa halafu pia jaribu kuchunguza katika yale maandamano ambayo waislamu wanayafanya wakati wao wanalalamika kwamba ndugu zetu wanauawa Palestina angalia maandamano wanayoyafanya wasichana kwa wavulana binti wa Kiislamu amevaa suruali anatembea na suruali halafu moyo wake kwa Palestina anaumia na Palestina halafu tukisema hayo wanasema ah lakini usiangalie atakwa hahuna atakwa hahuna vipi maamrisho ya Allah yote unayakhalifu Nukta yangu ndugu katika imani, wakati hauwezi tosha, lakini nukta yangu ni kuwa tunasimama na ndugu zetu wa Filistini, lakini sisi hatuna nguvu. Lakini kusimama na ndugu zetu wa Filistini, tunasimama na wao baada ya kuwa sisi tumeamua kuishi katika mstari alioishi Mtume. Wallahi, izza itakuja baada ya sisi kuamua kuishi katika mstari alioishi Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini tukiamua au tukiwa tunalalamika kwamba mayahudi mayahudi mayahudi wakati sisi tuko na wao tunashirikiana na wao tunawaunga mkono wao katika majambo wanayopitisha waislamu wangapi angalii mpira anaambia mpira umeletwa na uislamu mpira umeletwa na uislamu mpira umeletwa na nani? Na Mayahudi na Manasara. e eh, mwewe khalifu leo kauli yako, sema hapana, mpira umeletwa na Mayahudi na Manasara, na mimi leo naamua kuungana na ndugu zangu wa filistini naacha mpira. Wakati wa mpira nitakuja hapa kusoma Qur'an, au nitakwenda kufanya dhikir, au nitajishughulisha na maisha, ama nitaingia katika mambo ya halali. Lakini waislamu wangapi vijana ambao wanategemewa ndio wakawa wao ndio vijana mambo hayatoshi na muda hauruhusu lakini mada ni ndefu isipokuwa tumetoa tu baadhi ya mifano اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم كن عونا لهم ونصيرا وظهيرا اللهم انا نسالك كل خير ونعوذ بك من كل شر اللهم الف بين قلوبنا اخوانا واجمعنا على كلمتك أعوانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم